Peio dufo, egunon? Bai, egunon. Lehen ministroak e, eh, azteazkin ontan eman dituen e, azalpenekin, bada sorpresarik zuentzat? Bat ere, bat ere. Hor, e, eh, atera du, aztapenetik gaiten duguna, nahi dugu, lau urtetan erretretara joiteko EPA, irugoitabi e, baldintza txarretan lan lan egiten duten langileentzat eta eta olako gauza txiki batzuk aipatzen da mila euro e, beberen be langile guzientzat e, uh, edudu goita lau urtetan baina ez duena sobra main gainean emaiten kajiak edo ez dakin nola esaten denoni euskaraz baina e, bizi osoan lan egin badute uh, edo emetetzi urtetik juro goita lau urte arte, eta gaur badakigu eh, gaurko lan munduan, biziki bizitan gertatzen dela hori, eta beraz, uh, hori da <laughs> erraiteko zerbait eh, erretretatik entzat, baina ez da gauzatuko egiazki azkenean. Gobernuak hitzartze itzartze berri honekin, nahi izan du pixka bat e, ez ditu mobilizazioak eta neurri batzuk eban, adibidez mila behatzerun da iruita mabostetik landa sortutakoek bakarrik ukango dutela reforma honen e, plantan emaitea adibidez. Horrekin nahi izan dute pixka bat ez ditu? Ba, baina norak ez du e, eh, fitxik aldatzen. reforma hor da, gu adibidez eta tremdetako langilentzat, e, Hor, uh, hain erakutsi gaituzte astapenetik, baina gu berantago ukituak gira ere. E, niretzat adibidez, berrogai urte ditut eta ez nahi zukitua izanen, erreforma horrentzat. Baina problema ez da hori. Problema da, erreforma hori ez dugula nahi. Ez dugula nahi zenta hori eginela bakarrik banku etxeak eta asurantzak uh, eh, ilustatzeko gehiago eta eta beste sistema batean txarteko nun ez den gehiago elkartasunik baizik eta espekulazioa bankuentzat, zenta dirua horiek gordetuko dute, eta langileentzat behartuak eh, beste eh, erretreta asurantza bat hartzea. Eta orduan, holakorik ez dugunai ez guretzat, baina ez da ere gure aurrentzat. Eta hori da gertatzen dena. Da entxeatzen direla, eh, langileeri esaten, ba baina ez zira okitua izanen, eta zer, ze mundu utziko dugu gure aurreri, guretzat ez dugun onartzen, ez dugu onartzen, ondoko belaunaldi entzat ere, Orduan ez dugu bat ere horrekin amoremanen eta mobilizazioa ez da apalduko baizik eta hainitza azkartuko azkenean. Lehen ministroak ere errandu emazte entzat abantalia izanen dela reforma hau orain arte gizonen erdia ukaite bai dute erretretan batan azbeste. Bai, baina eh, hori uh, diote, baina uh, eh, ala ere emazteak segitzen dute gutiago irabazten irabetero eta hori ez dute aldatzen. Orduan, esaten aldute pundu gehiago eskuratuko dituztera aurrak izanki, aldiz eh, beste parean den gauza da, eh, desoreka gizonekin ez dutela abaltzen, eta hori legez egiten alko zuten, baina ez dute egin nahi ere. Emazte batek, eh, lan egiten duerarik, lan berdina egiten du gizon bat bezala. Eta beraz, nola posible ote da, emazteek euneko emezortzi gutiago irabaztea. Hori ez da normala, Eta hori ez dute aldatu. Untsa, mila esker, dufo. Ba, edo,